Բանաստեղծական ու արձակ մի քանի ժողովածունների հեղինակ Գոհար Գալստյանն ընթերցողներին ընծայեց իր նոր Գունդուչիկն ու Հայլին գիրքը։ Հայաստանյան ու Սփյուռքի տպագիր ու էլեկտրոնային հարթակներում ժամանակակից հեղինակի բանաստեղծական շարքերի հրապարակախոսական հոդվածների, էսսենների ու պատմվածքների գրքերին հավելվածը մանկական բանաստեղծությունների ժողովածու է։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին տաղավարում կզրուցենք Գոհար Գալստյանի հետ։ Ինչպես ստացվեց, որ մեզ ծանոթ լուրջ հեղինակը սկսեց գրել Չարենցի բարերով շատ լուրջ գործեր, այսինքն մանկական բանաստեղծություններ։ Բարի օր, սիրելի Վարդուհի։ Ուրախ եմ հերթական անգամ քեզ հետ զրուցել Եվ այս անգամ առիթը շատ տարբեր է իմ նախորդ զրույցներից։ Ես իմ նորատիպ գրքով առիթ ունեմ ներկայանալ Մանուկ ընթերցողին։ Լույս է տեսել Գունդուչիկն ու Հայելին մանկական բանաստեղծությունների ժողովածուն, որը ձևավորված է իմ նկարազարդումներով, իմ մատիտանկարներով։ Հրատարակիչը Վանարյանն է, Գիրքը առայժմ տպագրվել է համեստ տպականակով եւ սպասվում է շարունակությունը տպագրության, որովհետեւ երեխաները միանգամից հետաքրքրվեցին, խանդավառվեցին, արդեն գիրքը ներկայացվել է դպրոցում, Լևոն Միրիջանյանի անվան 155 դպրոցում, ուսուցչուհի Թամարա Միրզոյանի շնորհիվ Առաջին դասարանցիները գիրքը ընթերցեցին եւ ոչ միայն ընթերցեցին, այլ օրեր առաջ մի հրաշալի ներկայացմամբ ինձ հրավիրեցին ու ներկայացրեցին Գունդուճիկ Նոհայելին ժողովածուն։ Բանաստեղծ արձակագիր թարգմանիչ Գոհար Գալստյանը գիտական գործնեությամբ է զբաղվում։ Ուղիղ 25 տարին նա աշխատում է Երևանի Եղիշե Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանում որպես գրական բաժնի ավակ գիտաշխատող եւ խորհրդանշական է, որ գիտաշխատողի աշխատանքային գործնեության 25-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ տպագրվել է հենց մանկական ստեղծագործությունների ժողովածուն։ Բարեկամներ, իսկ օրվա մեր թողարկումը հարուստ կլինի բացվող ծրարներով։ Բանաստեղծ նկարիչը նաև կասմունքի։ Գրքի հենց առաջին բանաստեղծությունը Գունդուչիկը խաղանկեր։ Գունդուչիկը երևի նոր էր տեսել հայելին։ Եկավ կանգնեց դեմուդեմ, չգիտեր ինչ աներ։ Ձերքի գնդակը փափուկ, թափով նետեց հայելուն։ Հայելին էլ դե գիտեք, ողջը կրկնեց մեկ առ մեկ։ Գունդուչիկը այս անգամ գնդակն առավ ու ժպտաց։ Հիմա ուներ խաղանքեր, ժպտերես ու գանգրահեր։ Ու թեև Գունդուչիկն ու Հայելին բազմաթիվ գրքերի հեղինակ բանաստեղծուհու առաջին մանկական գիրքն է, նկատենք, որ նա վաղուց է գրում մանուկների համար, որոնք տպագրվել են մանկական հանդեսներում՝ ծիծեռնակ, աղբյուր, լապտերիկ եւ զետեղված են հասկեր մանկական էլեկտրոնային կայքում։ Նրան հատիկ մանկապատանեկան փառատոնի համար Գոհար Գալստյանը 2004 թվականին գրել է նաև նրան հատիկ երգը, որը դարձել է փառատոնի առաջին հիմնը։ Տարբեր ժամանակներում անդրադարձներ եղել են մանուկներին եւ իհարկե գրվել են տարբեր տեքստեր, բանաստեղծություններ, հեքիաթներ, առագ նույնիսկ երկ, երկ մանուկներին նվիրված, բայց այս բոլորը եղել է ըստ պատեհության, հրապարակվել է միայն հանդեսներում եւ առանձին գրքով դեռ առիթ չի ունեցել ներկայանալու մանուկներին։ Այս իմաստով Գունդուչիկն ու Հայելին առաջինն է եւ շատ կարեւոր է այս մեկնարկով մտնել մանուկների աշխարհ։ Ինչի մասին է գիրքը եւ ինչու Գունդուչիկ Բնականաբար մանուկների աշխարհի մասին Փոքրիկ հերոսը Գունդուչիկը քնքշական մի անուն է, որը իմ երբ քրոջս օրինած անունն է ժամանակին փոքրերին էինք այդպես քնքշորեն դիմում։ Գունդուչիկը կարող էր ունենալ անուն բնականաբար Աշոտիկից մինչև Մհեր ու Դավիթ, իմ փոքրիկ գունդուչիկների անունով, եւ դրանով հանդերձ բոլոր անունները Գունդուչիկին բնորոշ են եւ հատկապես ճունի ուրիշ անուն, որովհետեւ բոլոր երեխաներն են Գունդուչիկներ։ Երբ դպրոցում է երեխաները հարցրեցին, թե ինչու գունդուչիկ, ես հարց տվեցի ինքս իրենց. Սիրում եք չէ Թումանյանին։ Բնականաբար միանգամից այո ողջևորված պատասխանեցին եւ իրենց ասացի, որ Թումանյանի զավակները բոլորը անուններ ունեին, բայց երբ Թումանյանը նամակ էր գրում հերվից երեխաներին, նրանց դիմում էր ջանիկ մանիկներ ասելով. «Այ իմ ջանիկ մանիկները հենց գունդուչիկներն են»։ Ես գունդուչիկ եմ ասում փոքրերին հիմա։ Իդեպ շատ լավ վերցրել են այս անունը իրենց վրա եւ իրար էլ արդեն գունդուչիկ են ասում։ Ամեն երեխա առանձնահատուկ մի աշխարհ է, մեկը մյուսից տարբերվող, միաժամանակ այնքան հարազատ մեկը մյուսին, ասում է Գունդուչիկն ու Հայլին գրքի հեղինակ Գոհար Գալստյանը, որի արևամանուկ հերոսը Գունդուչիկը ճպտում է բոլորին ու գրկաբաց հravirում է ընկերության եւ բարեկամության։ Ընկերովի խախ Երեխաները բակից քեզ են կանչում, գունդուչիկ։ Հիմա գալիս եմ, գալիս ձայն է տալիս նա ներսից։ Եվ վազում է տնից դուրս, ուրախացած, երկով լի։ Ընկերներն են հավաքվում գունդուչիկի սիրելի։ Հարցնում են՝ «Ուր էիր»։ Հիվանդեի լավացա։ Արի խաղանք միասին, բռնոցի կամ հավալա։ Խաղ են անում գնդակով, հասնում, փախչում մեկ-մեկից։ մեկ մեկից ծավալվում է իսկական վազքն ու աշխույժ բռնոցին։ Հրաշամանուկ Գունդուչիկի մասին բանաստեղծությունները գրվել են 2016-17 թվականներին։ Եվ ասես նախատեսված էր, որ պիտի գիրք դառնան, ամբողջանանու տպագրվեն այս տարի, երբ հաջորդ տարի Գունդուչիկը եթե երեխա լիներ, պիտի գնար դպրոց արդեն։ ներկայացված 16 բանաստեղծությունները սկսվում են փոքրիկ հերոսի բացահայտումով առաջին անգամ ինքն իրեն հայելուն տեսնելիս եւ շարունակվում են մինչեւ այդ երեխայի մոտ 6-7 տարեկան լինելը։ Տարբեր իրավիճակներում գրքի փոքրիկ հերոսը Գունդուչիկը բացահայտում է աշխարը եւ դրանում իր դերն է կատարում հայելին։ Ուրախ եւ հետաքրքիր պատկերներով բանաստեղծությունները մեզ ներկայանում են ամբողջական մի պատմություն, որտեղ ընկերասիրությունը, բնության եւ կենթանիների հանդեպ փոխատարությունը, խաղերն ու արկածները ողողված են մանկական ժպիտներով ու բարությամբ։ ուրախության հայելի։ Մեծ էր այգին մանկական, կարուսելներ, ճոճանակ, խաղասրահ մեջտեղում, գունդուչիկը կորավ, ուր, մի դռնակ կար, ճռ բացվեց, գունդուչիկը մտավ ներս, դես ու դեն էր դեգերում, տեսավ խորքում մի մարդու, մարդը եկավ ընդառաջ, կանգնեց դիմացը անշարժ, ինքն էլ կանգնեց իր տեղում, աչքերն էր դեռ տրորում, սա ինչ էր, Մեծ հայելի, խոշորացնող ամեն ինչ։ Դիմացը մեծ մարդ էր, թե խոշորացած գունդուչիկ։ Երբ որ նայեց աչ ու ձախ, ել ավելի զարմացավ։ Ամեն կողմում հայելի, ծիծաղաշարժ, խնդալի, իր պատկերը մի կողմում երկար դարձել էր ընձուղտ, ուրիշ տեղում գունդ գնդակ, գունդուչիկն էր, բայց տափակ։ Այստեղ դարձել էր թզուկ կամ մի փոքրիկ արչամուկ, ականջները տափողակ, խնդում էր ոնց որ դողար։ Մի քանի քայլ, եւ էլի ծիծաղում էլի ուլի։ Իր ոդքերն են կտրված, հայտնվել են վզիցած։ Կճկճում է, խոսք չկա, սրան նայեք դուք հապա։ Գլուխը լայն ուսերից, բերանը բաց, քիթը ցից։ Չէր դիմանում, դուրս գնաց, բայց ծիծաղում էր քահկա։ Ինչ ուրախ էր, երբ սրտանց խնդում էր ինքն իր վրա։ Գոհար Գալստյանը նկարում է վաղ տարիքից եւ երբեք մտքով չի անցել, որ սեփական գրքի պատկերազարդողը կլինի բնազդաբար մղվեցի նկարելու գունդուչիկի բանաստեղծությունների ձևավորումները շատ զարմանալի էր ինձ համար, հենց ինձ համար էր զարմանալի, որովհետև ես թեև փոքր տարիքում շատ լավ նկարել եմ, երբեք չեմ անդրադարձել նկարչությանը։ Եվ բնականաբար անվարժ ձեռքով սկզբում պարզապես փորձեցի էսքիզներ անել իմ ծանոթ նկարիչներից որևէ մեկին ողջևորելու եւ ներգրավելու, ներքաշելու, որպեսզի ձևավորեն գիրքը։ Բնականաբար սա նաեւ այն իմաստով էր ինձ համար կարևոր, որ հնարավորություններս մեջ չէին եւ ես չէի կարող թույլ տալ նման շքեղություն ինձ, նման շռայլություն։ Ինչևէ, Սա լավ առիթ եղավ եւ հետո խթան դարձավ, որ կերպարը կերպարի հետևից նկարում էի, իդեպ խորհրդակցում էի մեր թանգարանի նկարչի հետ, ցույց էի տալիս պարզապես եւ նրա ոգևորիչ խոսքը ինձ համար կարևոր դեր կատարեց, որովհետեւ երբ գիրքը հասցեագրված է մանուկներին եւ դու անմիջական, པարզ, թեկուզ եւ անվարժ ձեռքով նկարում ես այն, ինչ քո տեսիլի մեջ է, այնինչ քո հենց քո ներսի մանուկն է քեզ թելադրում կատարել, կարծեմ, եթե մնացած հատկանիշները թողնենք մասնագետների քննարկմանը, անմիջականությունն ու անհատականությունը գրքի ապահովված է։ Այս իմաստով Գունդուչիկն ու Հայելին նաև այս կարգի քննություններ ինձ համար, որը հուսով եմ կարդարացնի իրեն, որտեղ մանուկներին շատ դուր է գալիս եւ ձևավորումը եւ բանաստեղծությունները։ Մտքի հայելին։ Պատկերազարդ գունագեղ իր գրքույկի էջերին մատն էր շարժում ցախից աջ գունդուչի կտողերին։ Կարդում էր վարժ, անսայթակ, չէր շփոթում ոչ միտեղ։ Կարդում էր, բայց ով զարմանք, դեռ տարերը չգիտեր։ Անգիր արել լսելով, մտքում պահել էր քիչ-քիչ, շուտով գնա երբ դպրոց, կսովորի ամեն ինչ։ Կոնդուչիկն ու Հայլին սիրվեց ոչ միայն մանուկների, այլ նաև մեծերի կողմից։ Մանկությունից մենք առաջին առնչությունը պոեզիայի հետ հենց մանկական բանաստեղծության միջոցով ենք ունեցել։ Եվ այն մեծերը, ովքեր որ չեն կորցրել իրենց ներսում մանկանը, իսկ ըստ էության յուրաքանչյուրիս մեջ արթուն է մանուկը։ Շատ սիրում են մանկական բանաստեղծություններ նաև մեծ տարիքում։ Մի տեսակ խաղի նման նրանց ներքաշում է դեպի իրենց մանկություն։ Այ կկարդամ ձեզ համար ամառնամուտ բանաստեղծությունը, որտեղ մենք էլ մանուկների դերում կարող ենք ծիածանից ցածկել, ուրախանալ։ Քայլ դեպի հունիս, քայլ դեպի ամառ, մայիսյան վարդի ժպիտով պայծառ, կարկաչով կայտար, խնդուն արվակի, խաղով խառնված ամրան գետակին։ Քայլ դեպի հունիս, մանկության մի քայլ, զիազանի կոր կամուրջների ցածկ, անցուն գույնից գույն մեծ կամրջակի, ձայն ձայնի տված, իրար ձերք ձերքի։ Կարծեմ մանկական աշխարը բոլորիս է միավորում։ Այդ այդքան անմիջական լինենք եւ մեր բոլոր բոլոր ցավերից, հոգսերից, բոլոր խնդիրներից կփրկվենք մանկական աշխարի անմիջականության ու մակրության տարածքներում։ Thank you Գրքի հոգենորոք եւ լուսածրար բանաստեղծություններն ու պատկերներն առիթ եղան, որ շատ երեխաներ եւս սկսեցին նկարել։ Այդ նկարներում ու բանաստեղծություններում, ինչպես հայելում, մանուկներն ու մեծերը տեսնում են իրենց մանկությունը, իրենց խենթություններն ու ճանապարհը, որով անցնում են, բայց նորից բացահայտում, որ մանկությունը մարդուն ուղեկցում է ողջ կյանքում եւ ինչպես հայելում միշտ արտացոլում է այն պատկերները, որոնք անմոռանալի անմոռանալի են, անկրկնելի։ Հնարամիտ հայելի ոսկե գանգուր մազերով, հեծանիվով մանկական, ով է տեսել մի զինվոր, ժպտերես ու մարտական։ Գունդուչիկն է մեր արի, շոր է հակել զինվորի, պաշտպանում է նորելուկ ծիծեռնագի ձակերին ու երբ կատուն խորամանկ մոտ է գալիս տանիքին, վեր է թեքում նա իսկույն հեծանիվի հայելին, քար չի գցում նա կատվին, այլ միայն ցոլքն արևի, որ երեսը շրջելով կատուն փախչի կտուրից։ Հեղինակի նկարազարդումներով Գոհար Գալստյանի Գունդուչիկն ու Հայելին մանկական բանաստեղծությունների գիրքը եզրափակվում է հայրիկի եւ զավակի զրույցով։ Նկատենք, առաջին բանաստեղծության բացահայտումը կապվում է վերջին բանաստեղծությամբ սերունդների շարունակականության հետ, եւ բանաստեղծությունից բանաստեղծություն պատմություն է պատմվում այնպես, ասես մի ամբողջական հեքիաթ լինի, Իդեպ տպագրության է պատրաստվում նաև Գոհար Գալստյանի հեքիաթների ժողովածուն։ Հետ գրություն հայրիկի մեքենայից։ Տղաս, հայելին ինչ է քո խելքով։ Գործիք է հայրիկ։ Գործիք շատ խելոք, որ ճանաչել է օգնում ինքդ քեզ, որ ցույց է տալիս ճամփա երթևեք։ Ղեկ ինչ է հայրիկ ավտովարելիս։ Ճիշտ է, որ տեսնես ինչ կա յետևից։ Հայրիկ, իսկ ով է հորինել, ասա։ Մի խելոք վարպետ, որ հղկեց մետախ։ Դա երբ պատահեց։ Անտիկ աշխարհում։ Իսկ հետո արդեն թրծված ապակուն արծաթի շերտով կամ շերտով ոսկու կատարյալ դարձավ տեսքը հայելու։ Թե այսօր ինչ է հայելին ասել, Հղկված ապակու ներկված մակերես, ապրես, բայց ներք չէ, այլ նյութ է հատուկ, որ մեր ամեն քայլ կրկնում է ծածուկ։ Հայրիկ, հայլում դու ինչ ես տեսել, երբ իմ տարիքի տղա ես եղել։ Ես քեզ եմ տեսել, իմ խելոք տղա, որ քո աչքերում տեսնեմ ինձ հիմա։ ավարտվեց բացվող ծրարներ գրական գեղարվեստական հաղորդաշարի օրվա հունիսի 2-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել է բանաստեղծ արձակագիր Գոհար Գալստյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք